Toe Joshua baie oud was, het die Heere vir hom gesê, Jy is baie oud, en jylle het een groot deel van die land nog niet oorwin en vir jylle self gevat nie. Die deel van die land wat oorblij, is al die grond van die Filisteine en die geser mense. Dit is een deel van die land Kanaan, en dit is die grond van die Sigore vier nabij Egypte tot bij die stad Ekron in die noorde. Die grond van die vijf leiers van die Filisteine wat regeer oor die stede as tot, Askelon, Gat, Jekron en Gaza is een deel van die land. Daar is ook nog die hele land van die Kanaanite wat begin bij die stede Teman en Meora en wat aan die mensen van die stad Sidon beloert. Dit is die grond tot bij die stad Afek, die grond van die Amorite begin door. Daar is ook die land van die mensen van die stad Gebal en die oostelijke deel van die Libanonbergen, van die stad Baal gaat zuid van Hermonberg tot bij die stad Lebehamat. Die Sidon mense woon in die Libanon berge tot bij die stad Misreefot Mayim. Ek sal hulle allemaal ook wegjaag om plek te maken voor die Israëlieten. Maar je moet lookies trek om die land voor die Israëlieten te gee, je moet doen soos ek vir jou gesê het. Jy moet nou begin en jy moet die land verdeel zodat so elke stam van die nege stammen in die halve manasse stam sy eie grond sal kry. Die stamme Ruben en Gad het saam met die halve manasse stam hulle grond gekry wat Mooses oos van die Jordaan rivier vir hulle gegee het. Hulle het dit gekry toe Mooses, die dienaar van die Heere, dit vir hulle gegee het. Dit is die land van die stad Arwer langs die Arnonvallei, en die stad wat binnen in die Arnonvallei is, en die hele hoofveld van die stad Merebat tot bij die stad de Bon, al die stede van koningszoon van die Amorite tot in die land van die Amorite. Saon was die koning ingespon. Die stamme oos van die Jordaanrivier het ook die hele land geleerd gekry en die grond van die mensen van Geser en Maaka, die hele Hermonberg in die hele land Basan tot bij die stad Salka. Dit was die hele land van koning Och en Basan, hij was die koning in die stede Astarot en Edre. Och was een van die refaiete wat nog gelewe het. Mooses het hier die mense oorwin en weggejaagd. Maar die Israëlieten het niet die mensen van Geser en Maaka weggejaagd nie, hulle het ongehou om tussen die Israëlieten te woon, en hulle is nou nog daar. Mooses het niet vir die Levies staan hulle eie grond gegee nie. Die Heere het vir Mooses gesê die Levies staan met die vier offers skryf van die Heere, die God van Israël. Mooses het vir die Rebens staan hulle eie grond gegee. Hulle grond was die land van die stad Arwer langs die Arnon-Vallei en van die stad wat binnen in die vallei is, die hele hoofveld by die stad Medeba, die stad Gespon en al die stede daar nabij op die hoofveld. Die stede was de Bon, Bamot Baal, Bet Baal Mion, Yosa, Kedemot, Mafaot, Eriotayem, Sibma en Seretsogar op die hevel in die vallei, Bet Peor, Astot Pescha en Bet Jesimot. Dit was al die stede op die hoofveld, die hele land van koning Seon van die Amorite. Seon was die koning ingespon. Mooses het vir Seon oorwin saam met die leiers van die Medianite. Die leiers was Ewi, Rekem, Ser, Hor en Reba. Hulle was ambtenare van Seon en hulle het in die land gewoon. Die Israëlieten het ook die waarseer Bileam sien van Boor doodgemaak saam met ander mannen wat in die oorlog gesterf het. Die grond van die Rebenstam was langs die Jordaanrivier. Dit was die grond van die families van die Rebenstam, en dit was die stede en die dorpies daar nabij. Mooses het vir die families in die Gadstam hierdie grond gegee, hulle land was die stad Jaser, die helft van die land van die Ammonite tot bij die stad Aroer nabij die stad Rabba. Hulle grond was ook van die stad gespond tot bij die stede Ramat Mispe en Betoonim, en van die stad Maganaim tot bij die stad Lodabar, en in die Jordaan vallei die stede Bid Haram, Bid Nimra, Sekot en Safan. Dit is die deel van die land van koningse hon van gespon wat oorgeblij het. Dit was oos van die Jordaan rivier tot bij die Genesaret meer. Dit is die land van die families in die gaatstam, die stede en die dorpies daar nabij. Mooses het vir die families in die halve manasse stam hierdie grond gegeven van die stad Maganaim het hulle die hele land Basan gekry, die hele land van koning Og van Basan, al die kampe van jaar wat in Basan is. Dit was allemaal saam 60 stede, die halve man as sy stam het ook die helft van die land geleerd gekry, en die stede Astarot en Etre. Och was daar die koning, die helft van die nageslag van Makers sien van Manasse het hier die stede gekry. Dit is die land wat Moses vir die stamme oos van die Jordaanrivier gegee het. Hy het dit gedoen in die Moab vlakte na by die stad Jericho. Hy het nie vir die Levie stam hulle eie grond gegee nie. Hy het die Heere self, die God van Israël, gekry, die Heere het dit vir hulle beloven.